Արցախում գարուն է եւ գյուղատնտեսական դաշտային աշխատանքների մեկնարկին զուգահեռ ադրբեջանական կողմն ակտիվացել է։ Սա դրանքների միջոցով հողօգտագործողների ու գյուղտեխնիկայի ուղությամբ կրակ բացելով փորձում է խոչընդոտել գառնանացանին։ Վերջին օրերին կրակահերթի տակ է հայտնվել Արցախի Մյուրիշեն եւ Բերթաշեն համայնքների հողատարածքներում աշխատող գյուղատնտեսական տեխնիկան։ Գյուղացիները ստիպված են եղել դադարեցնել աշխատանքն ու դուրս գալ տարածքից։ Ադրբեջանի նպատակները པարզ են, ասում է գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Վիլեն Ավետիս Սարգսյանը։ Այդ պիսով փորձում են ահաբեկել Արցախցուն, նաև հոգեբանական ճնշման միջոցով թույլ չտալով արարել սեփական հողում, խնդիրներ ստեղծելով բոլոր ոլորտներում։ Ինչպես են փորձում լուծել խնդիրը, Վիլեն Ավետիսյանը պարզաբանում է։ Իհարկե ոշող գիրաշխավորված չէ, սակայն այն հատվածներն, որոնք առավել ռիսկային տարածքներ են համարվում, այնտեղ իհարկե ռուսական խաղապանների հետ համագործակցությունը կա եւ իրանք էլ մեզ աջակցում են, որպեսզի այդ աշխատանքները իրականացվեն մեր բնակչությունը Արցախի ժողովուրդը ցանկացած վիճակում էլ աշխատող եւ արարող ժողովուրդ են եւ չնայած սադրանքները ադրբեջանական կողմի միևնույնն է մեր հողօգտագործողները շարունակում են աշխատելը ընդհանուր միջև սահմանամերձ դարձած տարածքները հիմնականում իրականացնում են հողային նախապատրաստական աշխատանքները որոշ դեպքերում արդեն ցանկ սերել են ունենալու բայց դեռ քիչ է Չնայած սադրանքներին գառնանացանն ընթանում է ըստ պլանավորացի, հակառակ դեպքում կկանգնենք Պարենային լուրջ ճգնաժամի առաջ, ասում է Վիլեն Ավետիսյանը։ Այս իրավիճակում բավականին խնդիրներ ունենք կապված եւ առելիքի հետ, եւ սերմացումների հետ։ Նախարարությունը փորձում է այդ բոլոր հարցերին հնարավորինս լուծումներ տալ, եղած պահուստներից կազմակերպվում է դիզվարելիքի տրամադրումը հողօգտագործողներինս շրջաններից ներկայացված հայտերի, ինչպես նաեւ աջակցում ենք, ասենք առանձին ջերմոցային տնտեսություններում հյուրանոցողներին հոսանքի տատանումների պատճառով, երբ որ ջերուցումը հնարավոր չի նորմալ կատարել։ Սերմերի հարցն էլ նույնպես փորձում են գուցել պահոցներում արկա սերմերից Շրջափակման պատճառով Գառնանացանի կազմակերպումն ուղեկցվում է բազմաթիվ խնդիրներով։ Նախարարությունը փորձում է եղած ռեսուրսներով կազմակերպել այն, կատարելով նաև հողօգտագործողների արժև ունեցած պարտավորությունները։ Այս տարվա ծրագիրը արդեն ըստ պահանջակի եւ ըստ անհրաժեշտության համապատասխան մշակաբույսերով արդեն աջակցության չափն էլ տարբեր է սկսած 200.000-ից 1 հեկտարի մինչև 500.000 1 հեկտարի։ Նաև իջեցրել ենք նվազագույն սահմանաչափը տարածքի, այսինքն մակերեսի, եթե նախկինում գործում էր 0.5 հեկտար, նվազագույն 1 հողատարածքի սահմանաչափը հիմա գործում է 1000 մետրից սկսած։ Այսպիսով մենք փորձել ենք ավելի խրախուսել մեր տարածքում գարնանացան մշակաբույսերը, հատկապես բանջարեղենի մշակությունը հնարավորինս փորձելու ենք ապահովել կամ ավելի շուտ բարձրացնել մեր բարենային համապատասխանության մակարդակը նշված մշակաբույսերի վերաբերյալ Փոխնախարարն ասում է, որ շրջանառության մեջ դրված աջակցության ծրագրերը վերաբերում են ցանկաշրջանառությանը, ջերմոցային տնտեսություններին, այգեգործությանը եւ գյուղատնտեսական նշանակության տարածքներում ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Ցանկաշրջանառության խթանման ծրագիրը ենթադրում է Գառնանացան սերմերի տրամադրում, հիմնականում անհատույց, բացառություն է կազմում եգիպտացորենի ու հաճարի սերմացուի տրամադրումը։ Նշված ծրագրով միջոցառումներ կան բանջարեղենի մշակությամբ զբաղվողների համար։ Այս տարի գերատեսչությունը վերանայել է աջակցության կրթության ծրագրերը։ Փոփոխությունները կատարվել են հոգուտ հողօգտագործողի նպատակը, որ ավելի շատ մարդ կարողանա օգտվել ծրագրից եւ Արցախում հնարավորինս շատ հող մշակվի։ Թվերի մասին առհասարակ էսած հնարավոր չի խոսելը, քանի որ հայտերի ընդունումը դեռ ընթացքում է նշված ծրագրով ժամկետը մինչև ապրիլի 1-ն է ընթացիկ տարվա։ Դրանից հետո արդեն իհարկե մենք կարող ենք նաեւ խոսել մակերեսների մասին։ Ավելացել է արդյոք հողօգտագործողների թիվը, թե ոչ։ Վիլեն Ավետիսյանը դժվարացավ ասել։ Հայտերի ընդունումը դեռ դեռ ավարտված չէ, բայց այո ճգնաժամը թողել է իր հետքը նաև մարդկանց հոգեբանության վրա։ Անցած ծանր ձմեռը ստիպել է վերանայել իրենց մտեցումները հողագործության նկատմամբ նաև հասարակ մարդկանց։ Այս տարի հավանաբար շատերը կմշակեն իրենց տնամերձ հողամասերը սեփական կարիքները բավարարելու համար ավելի շատ մարդիկ ցանկանում են կարտոֆիլ ցանել եւ մեզ այս պահին ավելի շատ դիմում են խոսքս վերաբերում է փոքր տնային տնտեսություններին ավելի շատ կարտոֆիլի սերմացույի համար որը խոսում է նրա մասին որ մարդիկ նախկինում համենայն դեպս վերջի մի քանի տարվա ընթացքում իրաց տնամերձերը բավականին չափ կարտոֆիլ չէին մշակում գոնե իրենց սեփական կարիքները ապահովելու համար հիմա իհարկե արդեն մտածում են դրա մասին փոքր տնտեսությունները ստացվում է դասեր քաղել են, իսկ պետությունը փոխնախարարի խոսքով պետական մակարդակով էլ աշխատանքներ կատարվում են, որ เป զի նման մարտահրավերներին, ինչպիսին այս շրջափակումն է, ավելի հեշտ դիմագրավենք։ Պետական մակարդակով նույնպես աշխատանքներ տարվում են։ Ես արդեն նշել եմ, որ բանջարեղենի մշակության համար շեմը նվազագույն իջեցվել է, որը նշանակում է, որ պիտի ավելի շատ մշակվեն, նաև առանձին աշխատանքներ են տարվել այն մարդկանց հետ, ովքեր ավելի մեծ մակերեսների վրա են շված մշակաբույսերից ցանելու կամ մշակելու եւ այդ մարդկանց հետ արդեն առանձին մոտեցում ալինելու առանձին աշխատանքներ է տարվում ընդཐུպ միջև ցանքսից սկսած միջև բերքահավաք։ Մենք այդ բոլոր հարցերով զբաղվում ենք եւ հետագայում նաեւ նախատեսում ենք պահեստավորել առաջին անհրաժեշտության այն մշակաբույսերի ստացված գյուղարտադրանքը, որը իհարկե հնարավոր է երկարատև պահպանել։ Ներկապահին ռեսուրսները սահմանափակ են։ Շրջափակման եւ ադրբեջանական սադրանքների պատճառով գարնանացան աշխատանքներ իրականացնելը վերածվել է մարտահրավերի, որտեղ ստիպված են լինում հաշվի նստել անվտանգային ու բազմաթիվ այլ ռիսկերի հետ։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։